poimen kai luku skumnos poimen mikron lukon heuron estrepsato eita skumnon genomenon edidaxen harpasdein ekton sunengus poimnion ho lukos de didaxeis efe hora me pos su ethisas me harpasdein polla ton se autu probaton sde te Hoti hoi tai fusei dei noi, har pas de in cae pleon ectein mathontes, tus didaxantas polacis eblapsan.